Ընդունելություններ Արցախի Հանրապետության նախագահի նստավայրում։ Հանդիպում Արցախի ազգային ժողովում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կայցել են Ստեփանակերտ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը փետրվարի 2-ին ընդունել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանին, հիմնադրամի փոխտնօրեն Արարատ Խլղաթյանին եւ Տաշիր ընկերությունների խմբի ներկայացիչ Նարեկ Կարապետյանին։ Նախագահ Սահակյանը ընդգծել է, որ Տաշիր ընկերությունների խումբը եւ բարերար Սամվել Կարապետյանը մշտապես հատուկ ուշադրություն են դարձնում Արցախին եւ նրանց անմիջական մասնակցությամբ մեր հանրապետությունում իրականացվում են ռազմավարական նշանակության բազմաթիվ ծրագրեր, հույս հայտնելով, որ համագործակցության քաղաքական բարձր մակարդակը կպահպանվի նաև ապագայում։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Նարեկ Կարապետյանն ասաց, որ Բակո Սահակյանի հետ քննարկել են Արցախում տարբեր ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր։ 4-րդ երեխան ունեցող ընտանիքները Արցախում կստանան Տաշիր բարեգործականի կողմից սահմանված վիրատվության չափ, որը կօգնի ընտանիքներին իրենց հարցերը նոր համալրման ժամանակ լուծելու։ Ինձ թվում է բավականին լավ խթան կլինի օգնի մարդկանց առօրյական խնդիրները լուծելու համար։ Ընդհանուր ազդեցությունը ժողովրդագրական իրավիճակի վրա այս ձեռնարկի, որը բավականին տպավորիչ էր, մենք ունեցել ենք Արցախում արդեն 39% աճ 4 երեխաների ծնելիության, որը մեզ համար ուրախալի լուր է։ Նույն օրը Բակո Սահակյանը հանդիպել է Ազատ հայրենի կուսակցության երիտասարդական թևի մի խումբ անդամների հետ։ Ջերմ եւ անմիջական մտնոլորտում արծարծվել է մեր երկրի պետականաշինությանը, արտաքին եւ ներքին քաղաքականությանը տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող տարբեր հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը արժևորել է նման հանդիպումները, կարևորելով երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը երկրի հասարակական քաղաքական կյանքին։ Իսկ այսօր նախագահ Բակո Սահակյանը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանին։ Նախագահ Սահակյանը գոհնակությամբ նշել է, որ Մայր Հայաստանի եւ Արցախի մշակութային կապերը գտնվում են բարձր մակարդակի վրա, կարևորելով այս ասպարեզում դրական դինամիկայի պահպանումը նաեւ ապագայում։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում Արմեն Ամիրյանն ասաց, որ Արցախի նախագահի հետ քննարկվել են մշակույթի ոլորտում հայկական երկու պետությունների համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Նախագահի հետ զրույցի ընթացքում ստացանք երկու նախարարներով հանձնարարականներ իրականացնելու այն գաղափարները, որոնք հղացել էինք նախապես։ Ուզում եմ վստահեցնել, որ պարոն նախագահի հանձնարարականով եւ մեր համատեղ քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ կարողանանք այս տարվա ընթացքում մեր մշակութային միասնականությունը ապահովել, ուղղորդել հայաստանյան մշակութային գործիչներին եւ բոլոր փառատոններին մշակութային միջոցառումների մասը իրականացնելու Արցախում, ինչպես նաեւ ներգրավել Արցախյան մշակութային միա մշակավորներին եւ գործիչներին հայաստանյան արտասահմանյան այցելությունների մեջ։ Մենք մասնավորապես նպատակներ ունենք իրականացնելու Գորգարվեստի փառատոն Հայաստանի եւ Արցախի գորգագործների եւ գորգագործության զբաղվող ընկերությունների հետ միասին։ Մայիսյան տոներին ընթരാճ համահայկական նվագախումբը ելույթ կունենա Արցախում։ Մեր պայմանավորվածությունների առանցքում Ստեփանակերտի թատրոնի շենքի թեման է, որի հետ կապված մենք պետք է փորձենք հայաստանյան թատերական եւ համերգային կոլեկտիվների միջոցով կազմակերպել դրամահավաքություն եւ կազմակերպել նաեւ համացանցային համահայկական աջակցության ծրագրեր եւ հուսամ որ մոտ ապագայում մենք արդեն կանգնած կլինենք այդ խնդրի լուծման առաջին իսկ քայլերի վրա Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հերթական աշխատանքային այցով Արցախ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակության անդամները այսօր վաղ առավոտյան այցելել են Ստեփանակերտի հուշահամալիր եւ ծաղիկներ խոնարել Արցախյան գոյապայքարում նահատակված հերոսների շիրիմներին։ Այնուհետև պատվիրակության անդամները հյուրընկալվել են խորհրդարանում։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակության անդամներին ողջունեց ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, կարևորելով երկու խորհրդարաների սերտ համագործակցությունը։ Նա նշեց, որ Արցախի օրենսդիր մարմնի 26-ամյա գործունեության ընթացքում արտաքին կապերի զարգացման առումով գլխավոր եւ առանցքային տեղ ունեն հայաստանյան գործընկերների հետ տարեստարի կատարելագործվող հարաբերությունները, բարբերական հանդիպումներն ու միջխորհրդարանական հանձնաժողովների համատեղ նիստերը։ Ազգային ժողովի նախագահն անդրադառնալով նախորդ տարվա համատեղ աշխատանքներին Ալիևին մասնավորապես նշեց։ Ուզում եմ առանձնացնել Հայաստանի Հանրապետության 6-րդ գումարման խորհրդարանի ընտրություններից ամիջապես հետո հունիսի 15-ին ազգային ժողովի նախագահ Արաբ Աբլոյանի գլխավորած պատվիրակության այցը Արցախ նույն օրերին մեր քաղաքական դաշտը ներկայացնող կուսակցությունների երրորդ համաժողովը հուլիսին, ինչպես հիմա հանրապետական կուսակցություն խմբակցության ղեկավար պարոն Վահրամ Բադասարյանի նախաձեռնությամբ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների եւ խմբակցությունների ղեկավարներից կազմված պատվիրակության, իսկ հաջորդ ամիսներին առանձին падգամավորների այցերն ու նոյեմբերին Երևանում կայացած Արցախի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետություն համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը ողջունելով Արցախյան գործընկերներին նշեց, որ պետք է առավել ակտիվացնել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովների հարաբերություններն ու համատեղ գործունեությունը։ Վահրամ Բաղդասարյանը ներկաներին իրազեկեց Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում արկա գործընթացների մասին։ Մենք արդեն երկրափակիչ փուլում ենք խորհրդանական համակարգի եւ վերջին ակորդերն ենք այսպես ասած հաշվում մոտեցել են վերջին ակորդերին եւ ապրիլի 9-ից հետո մենք այլևս կլինենք որպես խորհրդանական պետություն եւ այնտեղ շատ ծանրաբեռնված աշխատանքներ ես ոչ սպասվում մենք ունենք համանդրական բարեփոխումների հետ կապված 100-ից ավելի օրենքներ, օրենսդրական նախաձեռնություններ եւ այդ process-ների ընթացքում մենք ոչ միայն հերթական, այլ նաև բավականին արտահերմուստեր ենք ունենում, եւ բնականաբար մենք Նաև դրա հետ միասին շատ կարևորում են, որ այդ աշխատանքին զուգահեռ մենք պետք է մեր աշխատանքները ակտիվացնենք Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հետ։ Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակի կապակցությամբ եւ միջխորհրդարանական կապերի ամրապնդման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ապարգևատրվեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվո մեդալով։ Այնուհետև Հայաստանի ազգային ժողովի հանձնաժողովի նախագահները համառոտ ներկայացրին նախորդ տարվա ընթացքում իրենց կատարած աշխատանքները։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակության անդամները այսօր հանդիպել են Արցախի պետնախարար Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Հանդիպման հիմնական թեման Արցախի տնտեսության զարգացման տեմպերն ու հերանկարներն էին։ Անդրադարձ եղավ Հայաստանի, ինչպես նաև ԵՏՄ անդամակցության շրջանակներում տնտեսական հարաբերություններին։ Պետնախարար Արայիկ Հարությունյանը հյուրերին մանրամասը ներկայացրեց Արցախի տնտեսության առաջատար ճյուղերում տեղի ունեցող զարգացումները, այդ թվում էլեկտրակայանի արտադրության, գյուղատնտեսության, վերամշակման արտադրության ոլորտում, որոնք վերջին տարիներին իրականացված հետևողական քաղաքականության արդյունք են։ Արայիկ Հարությունյանը ընդգծեց, որ վերջին տարիներին փոխվել ողջունվել է նաև ներդրումների առումով վերաբերմունքը Արցախի հանդեպ։ Բանկային համակարգը շատ մեծ ակտիվություն ցուցաբերեց սկսած 2008 թվականին, որ պատկերացրեք 2007 թվականին վարկային պորտֆելը Արցախում կազմում էր 14-15 միլիարդ դրամ, այսօր 100 միլիարդը անցել է։ Եվ բանկերը սկսել են ակտիվ աշխատել։ Նաև Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի վարած քաղաքականության արդյունքում Արցախի կառավարությունը դիտվել է որպես արդեն նորմալ կառավարություն։ Ինչի՞ եմ ասում նորմալ, միջև այդ մեր պարտատոմսերը համարվում էին չպաշտպանված, այսինքն 100 100% ռիսկային էին համարվում դե, դե, դե։ ոչ միայն Արցախի կառավարության, այլ նաև ներդրումային եւ գյուղի գյուղատվության աջակցության հիմնադրամի պարտատոմսերը։ Սա բերում է ռեսուրսների ժանացման, ներդրումային ռեսուրսների ավելացման։ Պետնախարարը նշեց, որ բոլոր հաջողությունների հիմքում Հայաստանի հետ սերտ համագործակցությունն է։ Լինելով վարչապետ, այսօր պետնախարար, չի եղել մի հարց, երբևէ որ բարձրացնեմ ու չլուծվի։ Այդպիսի հարց ես չեմ հիշում։ Դրա համար մեզ հաջողվել է համախառը ներքին արդյունքը մեկ բնակ չի աշխում, կրկնապատկել, բազմապատկել։ Մեզ հաջողվել է տարիների ընթացքում ունենալ դեմոգրաֆիկ դերական պատկեր, մեզ հաջողվել է ստեղծել տնտեսություն, որը ավելի դիվերսիֆիկացված է եւ ապահովագրված տարբեր միջազգային խնդիրների Անդրադառնալով տնտեսության կարևոր ուղղություններում իրականացված աշխատանքներին ու ձեռքբերումներին պետնախարարը պատասխանեց նաև Հայաստանի падգամավորներին հետաքրքրող հարցերին։ Խոսվեց գնաճի, զբոսաշրջության, բնակչության զբաղվածության, այգեգործության, վերաբնակեցման, արտաքին շուկայում Արցախի ներկայացվածության եւ այլ հարցերի մասին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը ուրախալի համարեց, որ Երբ որ 10 տարի առաջ էին նայում, բոլորը Արցախը նայում են որպես նշան է, որ օգնություն տանք Արցախին, իսկ հիմա Արցախը նայում են որպես բիզնես ծրագիր, այսինքն բիզնես դնեն փողը փող արտադրել, դա բավական հաջողություն։ Բելալալայան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Այսօր Հայաստանի մշակույթի եւ Արցախի մշակույթի երիտասարդության եւ զբոսաշրջության նախարարները ստորագրել են համագործակցության հուշագիր։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Շուշիում հայկական երկու հանրապետությունների մշակութային գերատեսչությունների միջև ստորագրված համագործակցության հուշագիրը նախատեսում է փոխգործակցություն պատմամշակութային ժառանգության պահպանության, մասնավորապես անշարժ հուշարձանների պետական հաշվառման, պահպանության, վերականգնման, օգտագործման, հնագիտական հրատապ պեղումների, հուշարձանների կադաստրի վարման ոլորտներում։ Հուշագրի ստորագրման շրջանակներում նախարարների համատեղ քննարկումները չեն շրջանցել նաև մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ու հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների իրականացման ուղիները։ Հայաստանի մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը համոզմունք հայտնեց, որ նախատեսված միջոցառումները մշակույթի բնագավառի զարգացման համար բեկումնային են լինելու։ Այս մշակիրը շատ գործնական տարեր է պարունակում իր մեջ, մասնավորապես շատ կոնկրետ գործողությունների ծրագիր, որի արդյունքում ես կարծում եմ, որ մենք կարողանանք աշխարհին ներկայանալ մեր իրական մշակութային դիմագծով, մենք կարողանանք աշխարհին պատմել մեր ժողովրդի, մեր հոգսերի, մեր խնդիրների, մեր հերոսական այսօրվա եւ նաեւ մեր պատկեր վերացումների մասին ապագայի հանդեպ։ Մեր նախանշած բոլոր ծրագրերը մեր միասնական ջանքերով մեր սրտի մեծ ցանկությամբ անպայման դառնալու են իրականություն։ Եվ 2018 թվականը հայաստանյան եւ արցախյան մշակութային կյանքում լինելու է բեկումնային եւ դառնալու է մեր միասնականության երազի իրականացման տարի։ Արցախի մշակույթի երիտասարդության եւ զբոսաշրջության հարցերի նախարար Սերգեյ Շավերդյանն էլ մանրամասնեց, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել համատեղ ուժերով գործունքայլեր ձեռնարկել տեսանելի ապագայում հրատապ խնդիրների լուծման համար։ Այդ խնդիրների շարքում ներառվել է նաեւ Արցախի մայր թատրոնի շենքի հիմնանորոգումը։ Մենք ունեցանք բավականին լայն քննարկումներ, կաշխատենք այսուհետ եւս որպես միասնական մշակույթի համար միասնական պատասխանատվություն ունեցող կառույցներ։ Շատ կարևոր է, որ մենք նախանշեցինք նաև մեր անելիքները հրատապ հարցերի շուրջը, օրինակ մենք միասնաբար որոշեցինք, որ Արցախի պետական թատրոնի շենքի վերանորոգումը մեր բոլորիս առաջնային խնդիրներից մեկն է, ու տեսանելի ապագայում դժոշապենք միասին։ Մենք պայմանավորվեցինք ու այս ուշագիրը ստորագրեցինք հատկապես ինչ վերաբերվում է ուշարձանների պահպանության բնագավառին, այստեղ եւս մեր փոխհարաբերությունները շատ ավելի սերտ կդառնան, մենք միասնական ջանքերով կփորձենք ուշարձանների վերականգնման բնագավառը եւս բարձրացնել մեկ մակարդակ, ես ավելի քան եղել եմ Հարցին, թե ինչպիսի քայլեր են նախատեսված մասնավորապես թատրոնի շենքի վերանորոգման ծրագիրը կյանքի կոչելու ուղղությամբ, նախարար Արմեն Ամիրյանը մանրամասնեց։ Անշուշտ, պարոն նախագահի հանձնարարականով եւ պարոն նախարարի հետ համագործակցաբար մենք պետք է մտածենք թատրոնի շենքի վերանորոգման, բարերարներ գտնելու, դրամահավաք կազմակերպելու ծրագրի մասին եւ մասնավորապես պարոն նախարարի առաջարկով հայաստանյան բոլոր թատերախմբերը, թատրոնները, համերգասրահները գոնե մեկ օր կամ որևէ ձևաչափի մեջ մեջ անպայման կհայտարարեն բարեգործական միջոցառումներ հաստակած դրամը ուղղելու դեպի այն հիմնադրամ, որը զբաղվելու է թատրոնի շենքի նորոգմամբ։ Եվ իհարկե մենք կմտածենք նաև միջազգային դրամահավաք կազմակերպելու համացանցային օգտագործելով մեր Սփյուռքի բարեկամների մշակույթի աջակից մարդկանց, որովհետև նրանք եւս կանեն այս ծրագրի կողքը։ Տասնյակ ավելի միջոցառումներ են նախատեսված։ Նշենք, որ համատեղ ծրագրերի իրականացման նպատակով կստեղծվեն համատեղ աշխատանքային խմբեր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հունվարի 28-ից փետրվարի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը եղել է հարաբերական հանգիստ։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդ հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 150 անգամ հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 1500 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ է մնացել պատասխան ռազմական գործողություններից եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջանային այցի շրջանակներում կայցելեն Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս մասին ասել է Արցախի արտգործնախարարության մամլոք հարտուղար Անի Սարգսյանը։ Հիշեցնենք, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ավելի վաղ կայցելեն Երևան եւ Բաքու։ Քաշաթաղի շրջանի Վերինգյուղ դպրոցը անվանակոչվել է Ռոբերտ Աբաջյանի անունով։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ 2016 թվականի ապրիլյան քարոզարում Միրոսաբար Մարտիրոսված Կապիտակ Արմենյան Ուրփանյան անունով կոչվեց 9-րդ դասարանը։ Դասարանի պատին արմենացի եւ իր զինվորների նույն մարտում նրա հետ մարտիրոսված քաջերի Հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի, գնդակցոր Շարամ Սոյանի Անդրանիկ Զոհրաբյանի ցանկարները։ Դասարանի դասեք համարը Հովանեսյանը ասել ողջ հայության օկուպացն է երոսներին չմոռանալ։ Եղավ դրության րոպե։ Այնուհետև աշակերտները միասին ամբես եկան նրազ մայրենասիրական երկերով, ասմունքով, արով։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության հրավերով Արցախ է եկել ռեժիսոր, հռետոր, հերոստահաղորդավարների դպրոցի հիմնադիր Սուսանա Ալեքսանյանը։ Նա անցկացնում է վարպետության դասընթաց հրապարակային խոսք թեմայով։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Բանավոր խոսքն ավելին է, քան պարզապես մտքերի ձևակերպումն ու ասելիքի արտահայտումը։ Այն ունի իր էներգետիկան եւ կարող է հաջողության կամ անհաջողության պատճառ դառնալ։ Խոսքի վարպետը փետրվարի 1-ից 3-ը երիտասարդների հետ հանդիպումներում բացահայտում է ռետորական արվեստի գաղտնիքներն ու հնարավորությունները։ Առաջին օրը դասընթացը կազմակերպվեց Արմատներ սրճարանում, իսկ երեկվա եւ այսօրվա հանդիպման վայրը Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հանրապետական գրադարանի ընթերցասրահն է։ Հարցին թե արդյոք թեման տարողունակ չէ երկորյա դասընթացում տեղավորվելու համար Սուսանա Ալեքսանյանը պատասխանեց. Թեման հրապարակային խոսքն է, ինչպես խոսել, ինչպես ներկայանալ, ինչպես ներկայացնել խոսքը։ Ես կարծում եմ, որ սա լայն թեմա է, անշուշտ երկու օրը քիչ է, բայց այս անգամ ոչ թե դասընթացը, այլ վարպետության դաս բարձապես ծանոթություն այդ ամենին։ Ուզանք, որ հետո դասընթացի կվերացվի։ Հերուստարադիո հաղորդավարների դպրոցի հիմնադիր Սուսանա Ալեքսանյանը կարևորում է հատկապես հրապարակային խոսքի գրագիտության անհրաժեշտությունը։ Նա ուրախ էր իր գիտելիքներն արցախցիներին իսպաս դնելու հնարավորության համար կցանկանամ օգտակար լինել, որ เป զի ավելի բանիմաց լինեն լրագրողները եւ քանի որ նաև ոշտված ժողովուրդ են, ես կարծում եմ ընկալունակ շատ արագ կվերցնեն այս հմտությունները եւ իրենց աշխատանքը ել ավելի հետաքրքիր կդառնա։ Ես ինքս լինելով հերոստարադիո հաղորդավարների դպրոցի տնօրեն, զանգվածային լրատվամիջոցների դերը շատ կարևորում եմ։ Լեզուն շատ կարևոր է, որովհետեւ լրագրողից հաղորդավարից պիտի սովորեն ճիշտ խոսել։ Նշենք, որ այսօր խոսքի վարպետության դասի վերջին օրն է եւ ցանկացողները դեռ կարող են հասցնել մասնակցել հետաքրքիր ու հագեցած քննարկմանը։ Յուլավանյան այսօր։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0.3, ցերեկը 11-ից 15 աստիճան տաքություն։